Ons is vanaand by die 5de en laaste tema vir die Pinksterweek. Ek herinner ons net aan uh dit waaraan ons al reeds aandag gegee het in hierdie week. Ons het begin deur saam te dink oor die verhouding tussen Elisa en Elia, die vriendskap tussen Elisa en Elia in 1 Konings en 2 Konings. Maandag aand het ons die verhaal van Rut en Naomi gelees, hoofstuk 1, die boek van Rut. En spesifiek daardie vriendskap met 'n vlugteling, vriendskap met 'n vreemdeling in die geval van Elia. Dinsdag aand vriendskap met 'n verloder, Jonathan die vriend van Dawid in die boek van eh uh, Samuel 1 en 2 Samuel en gisteraand vriendskap met 'n verraaier, Judas se vriendskap met Jesus in Matteus 27. Vanaand 26. Vanaand gaan ons Johannes 20 saam lees, verse 1 tot 18. Daar's die teksgedeelte as jy saam met my dit wil lees en die tema vir vanaand is vriendskap met 'n verstoteling. Ek ek het nou nogal gedink ek's oulik met die die beruimings, die fees uh mense selfs kon sê vriendskap met 'n vrou, maar ek het gedink dit skep onmiddellike negatiewe indruk Hoewel in die geval van Maria Magdalena dit dalk waar is van hoe die kerk haar oor die eeue geïnterpreteer het en ek sal iets meer daaroor later sê. Maar vanaand se tema dan vriendskap met 'n met iemand wat nie geglo word wanneer sy sê Jesus het opgestaan nie. Ek lees weer vir ons uit die ou vertaling. So Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle: "Hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het, hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en en gaan in die graf in en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar ag om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni." Dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het tot sover. Ek het weer na 'n paar skilderye gaan kyk. Ehm uh, soos wat julle waarskynlik teen hierdie tyd sou weet dat ek sou wat vir my interessant was aan in hierdie verhaal en wat ek met julle wil deel is veral vers 17. So weer eens die fokus wat hierdie hele week uh die fokus was uh op die interaksie tussen die twee karakters ter sprake. So die die vraag wat ek gevra het is hoe word die interaksie tussen Maria Magdalena en Jesus uitgebeeld in hierdie spesifieke teksgedeelte. Die vorige teks wat ons saam gelees het gisteraand is 'n 'n teksgedeelte net voordat Christus gekruisig word. Nou lees ons 'n teksgedeelte saam na die opstanding. En die interessante vir my was vers 17 waar Jesus vir Maria sê moenie aan my vat nie. Die woord wat gebruik word daar uh, in die Grieks vir aanraking word daar gesê is 'n is 'n vasklou, vasgryp. Party mense sê dat dit selfs 'n intieme aanraking. En so dit is nie net 'n aanraking nie. Dit is 'n dis liewer 'n vasgryp of 'n vasklou wat hier geïnsinieer word. Maar ek het tog gedink dis bietjie koud van Jesus om op so 'n manier te reageer. Ek meen hier kom Petrus en die geliefde disipel wat waarskynlik Johannes sou gewees het en dis dis baie interessant daar sou al 'n kompetisie tussen hulle twee. Hulle kyk wie die eerste by die graf kan kom, wie die vinnigste kan hardloop en die geliefde disipel is eerste, maar hy gaan nie eerste in die graf in nie. Hy wag vir Petrus, so hy wen die resies maar hy wag dan vir Petrus om eerste in te stap en eerste te sien dat Jesus se liggaam nie in die graf is nie. Die wat dan gebeur is dis baie interessante dinamika vir my is dat uh hulle waai, hulle loop. Maar Maria bly agter. En ons lees hier dat sy veral in verse 11 tot 18 word daar uh gefokus op Maria Magdalena se eh, reaksie voor haar telkens vertel, ek dink is omtrent 4 keer gesê sy het gehuil, ook in Jesus se verwysings daarna, sy het geween. Ehm um, maar die die vraag wat ek gevra het was na die interaksie, wanneer wanneer uh, Jesus uit die graf kom en en hy sê moenie aan my raak nie. Nou aanvanklik lees ons dat Maria Magdalena nie vir Jesus herken nie. Sy dink dit is 'n tuinier, iemand wat daar werk. Die persone wat hier oorskryf sê ons moenie onderskat wat die verwagting dat hier 'n graf uh beroof is plaasgevind het nie, want in die tyd is grafte dikwels beroof. Daar was selfs 'n wet van die keiser uh, uh Claudius wat 'n baie swaar straf neerge lê het vir persone wat gevang word terwyl hulle 'n graf beroof het. Vir Jode was dit nog erger geweest om 'n dooie liggaam, 'n persoon se dooie liggaam nie net aan te raak nie, maar te verwyder. So dit dit is iets wat baie erg was, maar uit die reaksie in hierdie teks sien ons dat dit tog iets was wat nie dis nie 'n uitsondering nie. Die feit dat daar onmiddellik verwag word dat dit is wat moes gebeur het. Dit is irrasioneel wat dadelik gekoppel word aan die afwesigheid. Ek meen die feit dat hier nou geen lijk is nie, uh, is dat die, die, die, die lichaam geskyf is, dat het beroof is. En uh, dit is my opvallend geweest in een van die kommentaare het hulle gesê, Maria Magdalena se reaksie, haar uh, eh, verwachting dat die, dat die tuinier die lichaam geskyf het, is eindelijk baie naïef. Sy dink nie onmiddellik daaraan dat die, dat die graf beroof is nie. Sy dink dat die die lijk geskuif is. En so sy dink eintlik die beste van die situasie van wat hier afspeel. Wat vir my baie interessant was in vergelyking met met die ander disippels se reaksie. Maar okay, goed, die skilderye dink ek beeld iets van die hierdie dinamika uit veral rondom aanraking. Hierdie skildery was vir my baie interessant en ek moet erken ek hou nie baie daarvan nie want hier word Jesus amper uitgebeeld as hy hy hou vir Maria Magdalena weg. Hy hy wys sy hy sy hand onderbreek ook hulle oogkontak. Dit is my baie interessant om dit te sien. Dit is ehm um, presies op die lyn tussen hulle oogkontak wat die hand uitgesteek is. Dit is eintlik 'n manier om om haar weg te stamp. Uh wat 'n spesifieke interpretasie is van hierdie vers 17 moet my nie aanraak nie. 'n Ander interpretasie is hierdie skets waar ek weer gekyk het na die hand wat laar is. Hier is die hand nie so 'n uh, eh, afstootlike ding nie. Dit is nie iets wat die oogkontak onderbreek nie. Dit is die die klem val eintlik op die ander hand wat opwys na die hemel. En uh, van die mense wat hier oorskryf sê mens moet wat hierdie spesifieke skildery doen is om verder te interpreteer in vers 17 waar Jesus dan ook sê ek vaar op na my Vader en julle Vader dat die ander hand opwys na die op die opvaar van Jesus die hemelvaart die en en daaroor sal ek nog weer iets later sê 'n derde interpretasie van hierdie oomblik van hierdie dramatiese oomblik wat hier afspeel in die teks is hierdie standbeeld. Niemand weet wie die standbeeld gemaak het nie. Maar as 'n mens die gesig, die die lyfstaal en dan ook die gesigsuitdrukking en weer eens die oë van die van die uh die standbeeld interpreteer, dan sê die mense wat hier oorskryf dat die oomblik van verrassing, van oorweldiging hier uitgebeeld word. Dat Maria Magdalena se absolute verrassing um, met die, die noem van haar naam. Dit is die oomblik wanneer sy Christus herken. Is, hy praat reeds met haar en het herinner aan die Emmausgangers ook, saam met wie Christus een hele en pad stap, maar wat hom nie herken as Jesus Christus nie. En dit is eers wanneer sy op haar naam genoem word, wat daar iets, uh, een van die mense sê, dat die manier hoe Christus haar naam sê, is, is Dit is die oomblik wat sy herinner word, die oomblik wat haar naam uitgeroep word, word sy herinner aan aan Christus en spesifiek dan sê hulle dit is die manier hoe hy dit sê. Dit is nou natuurlik 'n interpretasie want dit staan nie in die teks nie, maar dat die die interaksie so intiem was dat hulle mekaar so goed geken het dat dit juis is wanneer hy haar naam noem dat sy hom erken en hierdie standbeeld beeld iets van haar verrassing uit. Daar's geen Jesus figuur soos jy kan sien dan ook nie. Ek vra weer die eerste vraag wat ek elke aand vra, die vraag na wat beteken dit om vriende van God genoem te word? Ek dink in hierdie teksgedeelte word die koppeling baie sterk gemaak met getuienis en om getuies te wees om die evangelie te verkondig, om dit te vertel. Die opvallende is dat die reaksie, die ontvangs daarvan is nie baie goed nie, want die disippels glo nie vir Maria Magdalena nie. Hulle neem haar nie op haar woord nie. Een van die mense wat hier oorskryf sê dat en ons sien dit ook in die ander evangelies dat die vrouens se woord nie geglo is nie. Maar dat wat aan die begin van hierdie hoofstuk plaasvind in verse 1 tot 10 uh is het juist te maak met die twee mans disippels wat na die graf toe gaan het te maak met uh wie geglo sou word. So nie net een persoon wat 'n man sou wees wat 'n geloofwaardige getuie is nie. Mense sou kon sê wat in 'n hof sou kon getuig en mense sou glo wat gesê word nie, maar 'n tweede persoon om dit te verifieer. Die baie snaakse deel aan hierdie aan hierdie storie van veral die twee manlike disippels by die graf is dat daar net verwys word ons lees dit baie keer asof hulle albei nie geglo het nie maar die geliefde disipel het geglo hy anders as Thomas later in hierdie hoofstuk het gesien en onmiddellik geglo dis 'n dis baie interessante dinamika hier dat dat die getuienis van die twee verskil ook van mekaar die die vrou word nie geglo nie, maar die, die een man is oortuig, die geliefde disipel Johannes. En tog is dit nie genoeg om ook om die disippels te oortuig van van wat gesê word nie. Ons lees nie dat hy enigiets gesê het vir die disippels hier ten minste nie. Maar ons lees wel dat hy het gesien en hy het geglo. Maar die vraag dink ek hier het te maak met getuies en getuienis. Dit is ook die vraag wat later in hierdie hoofstuk ter sprake kom wanneer die die vraag van Thomas, die ons praat van die ongelowige Thomas, uh na vore kom en en hy bietjie meer skepties is dink ek as van die ander disippels. In hierdie spesifieke verhaal gaan dit om die verhouding dink ek tussen Maria Magdalena en Jesus Christus. Nou om iets te verstaan van die figuur van Maria Magdalena, dink ek moet 'n mens iets verstaan van die manier hoe sy oor die eeue deur die eeue heen veral in die Katolieke tradisie uh, verstaan is en uitgebeeld is. Sy is dikwels as 'n prostituut uitgebeeld en die die teksgedeelte wat vir mense daai interpretasie gee of daai idee gegee dat sy 'n prostituut was wat tot bekering gekom het is Lukas 7 waar daar verwys word na en en daar word die die vrou se naam nie genoem nie. So die koppeling word uiteindelik met Maria Magdalena gemaak, maar word verwys na 'n vrou wat Jesus se voete was of salf. En die figuur het uiteindelik gekoppel geraak aan Maria Magdalena. So sy is deur die eeue heen as 'n as 'n prostituut en as 'n sondaar, sondares, selfs 'n verleidster uitgebeeld. Ek dink dit is deel van die rede waarom boeke soos The Da Vinci Code so groot so opslagwekkend was. Ehm um, waarin daar gesê word dat of die die hipotese wat 'n ou, dis 'n ou argument, dit is nie 'n nuwe 'n nuwe storie wat vertel word nie dat Maria Magdalena die vrou van Jesus was. Dit is ook 'n 'n uitbeelding wat wat ons kry wat eh uh, Dan Brown waarskynlik self gekry het as hy dit net gegoogel het van 'n eh, evangelie in die apokriewe boek eh, boeke, 'n gnostiese evangelie wat verwys na Maria Magdalena as die vrou van van Jesus. Dit is deel van 'n toespraak, maar dit is een van die dokumente wat onvolledig is. So ons het ons weet glad nie wat die konteks van die van die verhaal of van die die toespraak van Jesus is nie, maar Jesus self verwys in hierdie hierdie spesifieke evangelie na Maria Magdalena as sy vrou en as 'n medeleier van die disippels. Baie interessant die uitbeelding wat daar gegee word. So op 'n manier het ons hierdie twee totaal teenstrydige beelde van Maria Magdalena in die tradisie. Aan die een kant van die immorele ehm um, sondige prostituut figuur en aan die ander kant van iemand wat 'n leier was van die vroeë Christene, selfs van die 12 disippels, dalk die vrou van Jesus Christus. Uh party mense glo dit en en dink dat die die getuienis um oortuigend is en ander mense nie. Maar maar twee totaal teenstrydige dink ek uitbeeldings van wie Maria Magdalene was. Die vraag hier mense kan lank daaroor praat dink ek en uh, en ek ek weet mense raak baie ontstel daaroor as 'n mens praat oor of Jesus nou getroud was en ehm um, in 'n verhouding was met 'n vrou die ek wil wel net sê dis baie interessant vir my toe ek nou lees oor maar presies hoekom is hierdie interpretasie gegee hoekom was dit iets wat mense enigstens oorweeg het hoekom het ons 'n vroeë dokument wat dit beskryf uit die 2de eeu. En die die rede wat gegee word, sê hulle, is dit is 'n dit is om erns te maak met die liggaamlikheid van God. Wat 'n baie interessante argument is en dit was veral in reaksie teen 'n sekere stroom in die kerk, die gnostiek, wat wou sê liggaamlikheid is sleg en sondig, iets wat ons nie in die in die Bybel dink ek veral in die Ou Testament so teekom soos in die gnostiek nie, maar dit was 'n manier om te sê nee, Dit is om erns te maak met die belydenis in Filippense 2 dat God mens word. En selfs met ons eie belydenis in die tradisie dat Jesus Christus beide volledig God en volledig mens was. So dit dit kom ook nie net uit 'n plek om mense te wil ontstel of uh, ontstig nie, maar dit dit kom uit 'n bepaalde interpretasie van die tradisie. Maar dit daar gelaat, ek dink as 'n mens fokus op vriendskap en hoe die verhouding tussen veral in hierdie hierdie spesifieke verhaal uitgebeeld word tussen Maria Magdalena en Jesus Christus, dan is daar drie weer eens drie goed wat ek wil uitlig. Die eerste is Maria Magdalena se geduld. Ek meen, dit was my opvallend om te sien dat dat Petrus waai. Ek meen, hy het gesien wat hy gekom het om te sien En niemand kan hom blameer daarvoor nie. Ek dink hy het gekom en hy het gesien en hy waai. Uh Maria Magdalena bly agter. Sy wag eintlik om te verstaan by die leë graf wat presies aangaan. Sy bly in daai oomblik en ek dink selfs die feit dat sy die tuinier vra waarheen is die liggaam geskuif sê vir ons iets oor haar uh openheid om te wil verstaan wat presies gaan hier aan. Sy maak nie onmiddellik afleidings dat die liggaam gesteel is nie, dat ons hier 'n voorbeeld het van 'n graf wat beroof is nie. Sy probeer nog op 'n manier she tries to come to terms. Sy probeer deel met die feit dat die, die graf leeg is. En deel van haar poging is om vrae te vra. Selfs die feit dat sy nie onmiddellik die sy verstaan nie lekker onmiddellik die engele en en die figuur van Christus wat presies aangaan nie. Sy herken ook nie onmiddellik vir Christus hier nie. Ek uh, dink ek sê iets van haar geduld, haar bereidwilligheid om ook met haar trane, met haar die ou vertaling gebruik die woord sy het geween present te wees, teenwoordig te bly in hierdie ruimte waar sy nog nie antwoorde het nie, waar sy nog nie verstaan die God is weg. Die liggaam van Christus is weg. Sy verstaan nie, dis 'n krisis oomblik wat presies gebeur het nie, maar sy bly in daai ruimte wat ek dink merkwaardig is van haar om dit te doen. Ook omdat die ander disippels dit nie in hierdie teks doen nie. Die tweede is dan hierdie element wat ek al reeds aangeraak het in die in die uh, skilderye van aanraking. Wat presies gebeur hier? Is Jesus besig om haar te bed, uh, verwerp by haar? Sê hy vir haar, moenie my raak nie, ek is nou te koel. Cool. Jy weet, eh, dit was al right vir my om aan mense te raak voor my dood, maar nie na my opstanding nie. En tog net later in dieselfde hoofstuk sien ons Jesus nooi vir Thomas uit om sy hand in sy sy te steek, in sy wonde te steek. So duidelik kan dit nie die interpretasie wees nie. Dit kan nie wees dat die opgestane Here 'n weerskyn het in aanraking nie. Ek meen van die mense probeer dit nou verduidelik aan die hand van die intensifisering van hierdie aanraking. Hulle sê dit gaan nie net oor die aanraking nie, dit gaan daaroor dat Maria Magdalena hom probeer vasklem het, vashou het en dat die implikasie daarvan is dat hy teruggehou sou word daarvan om te doen wat hy nog verder moes doen, dat hy nog nie klaar is hier met die werk van verlossing nie, dat die hemelvaart nog voor lê. Dit waarna veral uh, vroeër in Johannes in hoofstuk 14 word daar verwys na een van Jesus se leringe aan die disippels waar hy sê ek gaan hom 'n plek voor te berei dat hy dit nog nie gedoen het nie dat met ander woorde die werk van verlossing is nog nie klaar nie en dat Maria Magdalena se reaksie sou hom kon terughou daarvan die hemelvaart moet nog plaasvind. Dit is wat ook gekoppel word aan die aan die die Griekse woord wat hier gebruik word vir ek vaar op na my Vader in vers 17 eh, of opgevaar na my Vader is die die die werkwoord plaas vind plaas in die teenwoordige tyd. Dit vind nie plaas in die toekoms nie. Hy's eintlik besig om vir Maria Magdalena te sê: "Kan jy nie sien ek is besig om op te staan en op te vaar?" In Johannes in die Johannes Evangelie is dit nogal complicated want die hierdie oomblik van opstaan en opvaar word eintlik dieselfde ding. So dis baie moeilik om te onderskei op okay goed, waar is die oorgang nou van opstanding na hemelvaart? So klomp mense skryf daaroor Maar dit is dis moeilik dink ek in hierdie spesifieke evangelie om daai onderskeid te tref want die beweging is oor die algemeen Jesus eh, word opgelig op die kruis, staan uit die doodheid op en vaar op na die hemel. So daar's 'n beweging na die hemel. En dit is ook deel van die trooswoorde van Jesus aan die disippels voor sy voor sy dood. Maar dan laastens en ek het probeer om 'n mooi Afrikaanse woord hiervoor <laughs> te kies, maar ek meen mense kan sê pragt, skoonheid. Ek het nogal so dink die woord beautiful sê dit dalk op 'n manier wat ek ten minste nie met enige van die woorde wat ek aan gedink het kan sê nie. Die vraag is is hier nie iets ehm um, van beauty? Is hier nie 'n oomblik van skoonheid wat hier plaasvind nie? Die mensgeworde God wat sterf is die een wat hier opstaan uit die dood wat deur die krag van die Heilige Gees lewend gemaak word. Dit is op 'n manier 'n vervulling van die belofte wat al reeds in Johannes 11 met Lazarus se opwekking uit die dood heen gewys word. Al reeds daar word die leser, ons word al reeds bewus gemaak daarvan dat dit is die soort goed wat God kan doen. Dit is die soort <laughs> werk wat Christus die Here deur die werk van die Heilige Gees ook wat lewend maak doen in die Bybel. Dit is deel van die goeie nuus van die evangelie wat verkondig word. En die vraag is, is dit 'n bloot funksionele ding? Gaan dit net en ek so belangrik is wat dit is, maar gaan dit net daaroor om ons te red van ons sonde? Om ons uit die helheid los te ruk? Of gaan dit onder andere ook daaroor dat hierdie genade ons verander. Dat dit ons omvorm, omskep in iets van skoonheid. Mense met skoonheid, mense wat beauty het. Dit dink ek is deel van die boodskap van die evangelies, ook as ons dink aan die baie verwysings na heiligmaking. Een van die woorde, begrippe wat gebruik word veral in die ortodokse tradisie is die begrip uh, theosis, theose. Die vertaling daarvan is vergoddeliking om die beeld van Christus te word. Om diegene te word wat soos wat God mens word deur Christus se mensheid en se sit aan die regterhand van God na die hemelvaart opgetrek te word in die teenwoordigheid van God om deel te word van die gemeenskap van goddelike liefde. Ons is diegene wat van buite af die verstotelinge, soos Maria Magdalena, ingetrek word in hierdie gemeenskap. Dit is nie iets wat ons verdien nie, maar dit is ook nie iets wat ons los soos ons is nie. Dit is iets wat ons verander en nie net in hoe ons optree, ons morele optrede nie, maar ek dink ook in terme van ons ons skoonheid, wie ons is, ons drome, ons verbeelding. Ek wil afsluit met die een vroue teoloog. Ek moet dalk net hierna verwys. Uh Maria Magdalena na aanleiding van hierdie verhaal word genoem die apostel van die apostels. Sy is die disipel na die disipels. Is dit nie? Dis 'n merkwaardige beskrywing dink ek. Sy is die een wat die evangelie aan die disipels wat die evangelie moet verkondig aan die wêreld verkondig. Baie interessante beskrywing wat voorgegee word. Maar dan hierdie beskrywing van Jesus Christus, want elke keer is die vraag, goed, hoe beeld dit God uit? Watter God speel kom ons te in hierdie verhale as die vriend van die buitestanders? Nou die een vrou teoloog waarna ek nou wou verwys uh, met die naam Serene Jones. Sy's 'n Amerikaanse baie bekende Amerikaanse gereformeerde teoloog. Sy sê trauma krap ons verbeelding de mekaar. Sy praat van Trauma disorders our imagination. In ons verbeelding nie in die sin dat dit fantasie is nie, maar verbeelding in die sin dat dit wat ons lewenssin gee, dit wat vir ons betekenis gee, dit waardeur ons ons eie lewe en die sin en betekenis van ons lewe in ons wêreld verstaan. Dit sê wat genade doen as sonde dit doen, as trauma ons verbeelding disoriënteer, genade heroriënteer ons. Dit dit genees ons verbeeldings, soos wat dit ons wêreld ook genees. Ek wonder tog of Maria Magdalena nie een van die figure in die Bybel is wat vir ons 'n wegwyser is hierna nie. Na die nie net die die verlossing wat ons red van sonde en red van boosheid en red van elende nie maar ook red tot skoonheid en tot heiligmaking en tot 'n goeie en 'n vol lewe. Jy's dit waarna Johannes 10 verwys. Ons gaan nou luister as deel van die van die gebed na 'n lied. Dit het juis in die fliek Da Vinci Code gespeel, 'n ontsettende mooi lied van Hans Zimmer. Die lied se naam is Kyrie for the Magdalene en die woorde dis in Latyn, maar die woorde, die vertaling het ek op die op die skyfies vir julle so julle kan dit volg. Direk na die lied gaan oom Mike Rousseau vir ons 'n gebed doen. So ek kan nou nie sien waar hy sit nie, maar oom Mike is baie welkom om na vore te kom sodra die lied uh amper klaar is.